Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. Sentanfe. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo Reino Democrático Galego. día e eh, benvidas, benvidos, benvidus ao Sapo Concho o matutino da Radio Calimera. Hoxe queríamos comenzar o programa falando do Chemanaya. Un Chemanaya que esta mañana veía, esta mañá veía como cando arribaba o chusgado do, do Compostela, do, do Fontillas, la xente levaba ya casi una hora esperando, eh, eh, apoyando, eh, gritando, berrando, dando todo ánimo para para para Shemanaya de, este, en la entrada de, este juicio que no este juicio que, seguro que no pretende hacer justicia porque porque o pretende es un dar aviso ¿no? a todas esas personas que, nos movilizamos por las causas chustas, como, caso de CSOA escarnio y maldecir, cuando hay casi ya cinco años, el 30, el 30 de, mayo de, 2017. Chema era, era reprimido, por decirlo suavemente, es decir, atacado eh, con brutalidad, eh, como las imágenes nos demostran por un policía y e después no solo no tuvo le dieron eh, la, ayuda necesaria médica prohibiendo la entrada de las ambulancias sino que también ahora o o acusan eh, de un atentado contra las autoridades e eh, de eleccións. Eh, pídenle cuatro años e medio e, eh, me, e eh, máis de 4.000 euros. Eh, todo isto eh, de, despois de, de cinco años de luita, de cinco años de, de tener que, que estar eh, pele, pelexando continuamente e eh, eh, que agora despois eh, teñe que continuar eh, al menos hasta ata hasta el 1 de, de marzo, ya que o, o xudicio eh, al final eh, se tuvo que suspender. Eh, dicen, bueno, motivos son motivos técnicos, pero ben, hoxe o, o que queríamos es, es eso, mostrar o nostro el nostro apoio a, a Chema, eh, el nostro apoio a, a que se faga a, a que se faga, fa, que fagase justicia, de, de verdad, eso voy a decir que, no es posible, ¿no? Es decir, que, por ejemplo en el, en el, en el suicio de, en el de, Oche, eh, el, policía eh, iba a declarar eh, telemáticamente, eh, no han podido ser porque tenía que ver unos vídeos, no podía, pero a más telemáticamente, es decir, en un caso donde se está chuando con la, la vida de, de un, de, un, de un mozo de, de, de no más de, de, bueno, de, de 23, 24 años eh, pues eh, inda non, le conceden ni, ni la causa de que este policía que lo que la acusa esté esté ahí en, la, en presencia eh, por eso eh, como no podía ver a través de o dicen de de las cosas técnicas eh, documentos pues han tenido que suspender el, el juicio hasta, hasta el 1 de marzo, ¿no? Eh, y bueno, la, la, gente ha estado acompañando a Shema, un Shema que, como decíamos, a, arribaba a Fontiña sobre, sobre las 10, eh, un poco antes de las 10.30 media de, de mañana de, lunes 20, 20, de, de decembro de montajes policiales. cantaban y proclamaban más de un centenar de personas aplaudiendo cuando arribaba Chema. Mientras, él aplaudía a la gente, eh, se, dirigía a, toparse con, el, seu pai y la, y la, eh, la gente mostraba ahí el seu apoyo total. se atopaba también con la segua compañera que ha estado acompañando y preparando durante toda la mañana. Eh, eh, eh, también se atopaba Chema con, con Bryce, uno de los abogados de, la, de, la sua defensa. la gente continuaba dando apoyo... con la policía presente, más de, 11 policías nacionales, cuatro leteiras, varios coaches, eh, a municipales también, porque claro, era todo muy, muy peligroso. La gente se apropaba a darle apertas, a darle todo, todo apoyo, también la gente de por la Independencia, del grupo al que pertenece. Eh, un grupo que, como nos, contarán, eh, pues eso, nació después de, que pasara todo esto, te da también una, poca de idea de, la justicia, ¿no? que después casi de, cinco años la, cosa continúa, como ya se ha denunciado tantas veces, ¿no? Es decir, que este alargamiento también es una injusticia eh, eh, que seguro que, está afectando a, Chema, más, más allá de que tenga o apoyo de la familia, de las amistades, pero eso también hay que... Y ahora se alarga más, ¿no? Ahora mm, hasta el 1 de, marzo, por lo menos. poco antes de entrar, Chema se acercaba hacia, hacia el público para agradecer el que estuvieran allí, el que hayan estado desde las 9 de la, de la mañana. Radio Libre de Compostela. Sintonízate. Pólvora. Carabel. Sangue. Semente. Silenzo. Berro! A vida en sí é unha loita. Mas eu prefiro morrer viva que vivir morta. Sentir como diante da injustiza o meu sangue se axita e ferve, e a miña lingua non cala. Coa miña memoria e as miñas verbas, eu quero tecer soños, quero voar coas as das utopías. Sentir que diante da dorallea non aniñou en mí a indiferencia, fusil, flor, destrucción, humanidade, camiño, muro, latexo, roxo, libre sempre loitará Da xustiza polo humano resiste meu povo Do povo sempre serás Ta tundara, tundara, tundara, tundara, tundara, tundara, ta Ta tundara, tundara, tundara, tundara, tundara, tundara, ta Sendo semente da terra nesta lúa cesa chea de vaguas do mar forza inextinguible da nena que berra Erguete para soñar Ta tundara tundara tundara tundara tundara tundara ta Ta tundara tundara tundara tundara tundara tum Liberada sempre suiza ausente de malicia Flor vermella irmá Primavera desgarrada en mentes que abrollaron querendo ver máis Muros da memoria guardan segredos de olladas queren silenciar Muda o tempo, muda e alma, mais aquí ficamos, non nos ancalar Música Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. A ver. Campé. Radio Calimera. Alternativa. Estamos con, con Noé aquí eh, diante de las puertas del Fontilla de, de Santiago de Compostela eh, eh, un poco porque la gente se ha, reunido para dar apoyo. a, a Xema este momento no? que, que va a entrar a, ao xuzgado para atopamos con Noé que ella é de Mocidade pola Independencia uh -huh. eh, un pouco eh, queríamos iso que nos contaras bueno, com, como estás vendo a organización e, cómo como está la xente de, de Mocidade tamén Sí, a ver, eh, este caso, o, os feitos polo que acusan a Chema, aconteceu antes de que existise a nosa organización, a Mocede pola Independencia. Entón, agora, nos desde, desde o noso colectivo, digamos, ainda que el sí que participa del, eh, quen está levando que toda a campaña de apoio e toda a reivindicación é o grupo de apoio que se chama Chema Absolución, do cal moitas de nós participamos, pero digamos que non é o colectivo da mocidade pola independencia como, como tal. Entón, nada, nós desde aquí o que facemos é pois apoiar eh, con, a nivel humano, no? achegando xente que participe e que colabore da campaña, e pouco máis, Chema participa tamén da nosa organización eh, e pouco máis. A nivel de números e tal, eu estou no vendo moi ben, a verdade é que vexo unha asistencia bastante boa e, e a ver que pasa. Pídenlle 4 anos e medio e 4.000 euros de multa sí, ¿no? porque iso é importante remarcaro, ¿no? de, de, de que es iso, que, que por, por un acto de, de defensa de, de un centro social, porque claro. hay que recordar, están pidiéndole eso, cuatro años y, y medio, más a, eh, acusando de, de una maneira como si fora eh, o, o, o peor de, de o peor, ¿no? Claro, esto foi iso, foramos a unha manifestación polo desaloxo do Centro Social Escarri Maldicer e nada, os cinco minutos de manifestación eh, deronlle un porrazo na cabeza que deixaron inconsciente aquí eh, eu creo que eh, os, os propios policías se, veron, se viron superados pola situación de deixar a un manifestante inconsciente e a partir de aí pues, pois, xestionárono acusando a él de, bueno, primeiro de moitas cousas moi inverosímiles, despois rebaixaron un pouco que é a acusación, pero bueno, sigue sendo bastante inverosímil. E de feito, non somos a Mocidade pola Independencia, somos agora quen está xestionando este centro social que, que volveu a reabrir as súas portas despois de casi tres anos ou tres anos en abandono porque os, os propietarios despois do desaloxo non fixeron nada, deixaron o caer a trozos e, e agora, eh, bueno, hai uns anos volveu a abrir e somos nós que o estamos xestionando. E agora, de, parlando de do escarnio, eh, pro, eh, en días próximos eh, facéis unha, unha entrega de, de alimento sí. a xente máis eh, que o está necesitando, non? Sí, fixemos ao longo desta semana fixemos unha recollida de alimentos na Praza do Toural, varias quendas, e a verdade é que tamén valoramos de xeito moi positivo porque saiu bastante ben, a xente colaborou moito e eh, mañá, mañá son da mañá faremos un, un reparto pois con familias que, que precisen. Si, sí, a máis, eh, creo que pensamos é importante porque o planteamento é desde, desde a solidaridade, non? Porque moitas veces isto se, se presenta como a caridade, como non, e eh, falamos, e iso é importante remarcarlo, non? Que isto é unha cosa de de, de solidaridade e de compañerismo claro. do, da xente. Sí, nós queremos escapar precisamente do que diste desta visión de caridade e de que nós que temos cedemos o que nos sobra a xente que non ten, porque en absoluto, nós o que entendemos é que o que hai que crear son redes de apoio, de solidaridade de clase e que hoxe van estas persoas porque precisan esta comida, pero podemos ser nós e en ocasións moitas de nós fomos xente que tivemos que ir ou pois, somos xente que temos que ir eh, pois recoller comida de sitio solidario ou que sexa. Entón é iso, un pouco de crear rede de apoio e a xente que ven e que nos di, ah, pois eu querería pasar a recoller, pois decimos, pois podes formar parte da recollida, podes un pouco de que eh, iso, que diste escapar deste rollo de caridade e centralo máis na solidaridade de clase. Pues muchas gracias eh, a ver si entre todas hacemos que, que acabe de Xema acabe remate ya de, de, de una que sí. Gracias. A ti. Radio Calimera. Para ti, para ti para mí. Para mí. Los hijos que no tenemos, porque falló la mente. Se repite la historia, siempre cae lo bueno y cunde la fobia. Mami, que yo Mami, que nadie recuerda la guerra de mis abuelos, y obrero que se levantan. gran gata katana cantando este Mani, que voy, mami, que voy para Mani. La gata, a la donde esté, grande siempre. Eh, Queríamos también, hoy poner, eh, traer un, un documental que, que ha preparado bueno un grupo de, de, de gente de Pablo Mendizábal, Martín Vallejo eh, Pablo Rodríguez, un documental que se pode ver a, a, a redes sociais, eh, un documental que teñe o nome de eles eh, non se arrepenten, amparados por la mordaza, eh, un documental eh, onde... Eh, pois pues eso, se trata dos acocementos eh, durante a manifestación do 30 de maio de 2017 no que un rapaz lo que estamos falando, chemanaya cae inconscientemente después de ser golpeado por un policía antidisturbios. es No se arrepenten trata sobre las consecuencias de este suceso en la vida de Chema que afronta a una posible condea de cuatro años y e medio a raíz de este suceso. Eh, las imágenes que, que podeu atopar a redes sociais da manifestación son originalmente cedidas por, por Galicia Contra Info. eh, escoitamos o docu porque nos parece moi moi interesante eh, as explicaciones e como o como conta la, la vivencia o propio Chema. <laughs> buscar unha vida un pouco como todo o mundo. Estive traballando nun almacén, tamén estive na vendimia, e acabo de rematar un FP de asistencia de dirección, que hago así con administración de finanzas, contabilidade, etc. E quixen seguir formándome nese ámbito e vim a, a Santiago a estudar economía. Aquí xa estivera facendo ciencias políticas, que non me foi demasiado ben, e espero agora que, bueno, pois pues, tomalo con máis ánimo, con máis enerxía e, e bueno, lograr completar a formación. E despois, nada, estou agora tamén traballando no ocio nocturno aquí, a vez que estudo. E nada máis, despois se tivera que decir cousas que me gustan moito, pois gustame moito ler, aínda que é un hábito que estou perdendo un pouco, máis do que me gustaría. Eh, disfruto moito indo a cine, é algo que gusta ir con regularidade, sempre intento sacar un pouco de tempo para ir. Despois disfruto moitísimo indo a fútbol tamén cos meus colegas, unha comida de familia un domingo cos meus pais, ou ir a facer unha rutilla polo monte ca miña parella, que é algo que nos gusta moito, ir a algún recuncho, a algunha praia así que xa curiosa, algunha fervenza ou así. Son cousas que, que disfrutamos moito. O que pasou o 30 de maio 2017 eh, foi que desaloxaron o centro social Escarre Maldicer, en Santiago. Eu lembro-me que era período de exames o segundo cuatrimestre, estaba estudando na Facultade de Historia e vi polas redes sociais o a nova do despeixo e tal e que se convocara unha manifestación en repulsa desto, non? Eu decidín asistir e nada, eh, ali pues, nos reunimos varias centenas de personas e a manifestación avanzou con máis ou menos normalidade ata que a altura da Praza do Pan de Cervantes eh, ali hai unha carga policial un pouco dura e un antidisturbios que non estaba ni moi preparado para cargar, que teña o casco sin baixar, etc., golpeoume na cabeza. E un no momento caí inconsciente e o seguinte que lembro xa é estar no que o furgón e con, bueno, varios antidisturbios pois amenazándome, insultándome, presionándome. Lembro escoitar berros de persoas que decían eh, o chaval está moi mal, non sei que, está de lo matando, ídelo matar, non sei que, o matache, lo tal. E eu en todo momento pedía que me atendera unha ambulancia, porque estaba así incómodo, un pouco nervioso, no? Por, polo mareo do, do golpe, etc. E eles negaron que, que pasara a ambulancia, e impediron o, o paso da ambulancia, cosa que eu posteriormente denunciei. Un tempiño despois me levan en, no coche de patrulla hasta a comisaría de aquí de Santiago, E ali, bueno, pois xa te intentan amenazar un pouco, non? En plan, si te levan os antidisturbios para a Coruña, xa vas flipar, non sei que, porque están quentes por todo o que de pasar agora e tal. E Mendaste sorte que se te quedamos aquí con nós, insultos, eres un sinvergüenza, eres un hijo de puta. Despois eu seguía, por favor, pedindo que me levaran a, ao hospital para recibir tratamento médico. E ali fun un tempo despois. A médica, pois, presións de todo tipo, ese primeiro momento. Desde decirle que que era un peligroso terrorista, que estaba tirando de controles molotov, etc. Y yo nada, en altura era un, un rapaciño de 19 anos, así un pouco aturdido polo golpe e pouco máis, non? Eles me estaban pintando como algo que non era para, bueno, que una atención médica peor e tamén presionando un pouco para que non me quedara allí, no ambulatorio para decirme, si non, vas a poder falar con un abogado, tampouco vas poder falar ca xente que tes fora, que está moi asustada, etc. E eu, como tampouco sabía moi ben o que tiña que facer, pois fun a, ata a comisaría. Lembro estar ali en comisaría, non me deron de cenar, pola hora que era, deixéronme, meteronme nunha celda en malas condicións, sucia, E nada, despois declarar en, en, en xulgados, declaramos en xulgados porque a acusación que se me facía era algo absolutamente falso, ¿no? E para mostrar un pouco pois boa fe miña, ¿no? De intentar pois aclarar o que sucedeu, etc. Eles me, me acusaron, bueno, levaron aí uns media dúcia de paus de madeira ali, como mira o, as armas que estaba utilizando era unha cousa moi esperpéntica construindo un relato onde agredín a varios antidisturbios entre os antidisturbios me tiveron que reducir E eu de todo momento pois transmitiña claramente o que sucedeu ali, no? que que eu fumo agredido, eu non agredín a ninguén. Simplemente fumo a mediación, corrín cando unha garra policial e me golpearon. Eso foi o que sucedeu. No? A Fiscalía o que me solicita é que pase 4 anos e medio en prisión e pago uns 4.000 euros de, de responsabilidade civil. O porqué desta demanda e esta petición fiscal é que se construí un relato no que eu agredín a varios antidisturbios, en concreto tiven que reducir a dous, eh, con un pau contundente, o sea, con un xeto contundente, un pau de madeira gordo, e lle golpeei na cabeza a un deles, e cando o pau estaba roto, como que intentei de ensartar a outro, non? E nese momento tivo que vir a outro, a outra xente e entre os tres me reduciron. Esa petición fiscal. Nun primeiro momento tamén intentaron meter a cuestión dos desordes e dos danos, Solo que isto caeu non as admitiu a, no procedimento porque houve probas totalmente irrefutables como as chamadas os servizos de emerxencia, o 0, do 061 e o 112, solicitando atención médica na praza moito antes de cando eles dixeron que se produciron esos desordes e eses danos. Non? Porque eu a todo isto hai que decir que na manifestación estiven apenas uns 5 minutos porque foi xusto na primeira carga cando eu caí inconsciente. Entón, esas acusacións caeron e o que queda contra min pois é eso, unha petición fiscal de 4 anos e medio de condena e, bueno, onde é difícil conseguir a solución, sobre todo porque a palabra dun, dun policía sempre se presupón veraz e entonces tens que como demostrar a túa inocencia, non? Entonces, a pesar dos vídeos onde se ve inconsciente na praza, a pesar das chamadas a 061, a pesar da parte de xos que teño por un golpe na cabeza, etc. Pois a, a pesar de todo isto, teño unha petición fiscal encima de 4 anos e medio de condena. penso que non me arrepinto de nada e que se si volvera a ese 30 de maio 2017 eh, volvería a esa movilización porque nese momento cría no que estaba facendo pensaba que, que era unha barbaridade que, que desloxaran un espazo que daba unha oferta formativa de lecer, de ocio, de deporte gratuitamente para a veciñanza para deixala apodrecer. E iso me parecía unha barbaridade como me parece unha barbaridade a violencia policial como ese día, non? E iso é o que se deben preguntar eles, se, se se arrepinten de ordenar esa cara policial, se se arrepinten de deixarme inconsciente e arrastrarme pola plaza, non? Eles son os que penso que deberían pensar se se arrepinten. Son cinco anos da túa vida, eu penso que cinco anos de calquera vida significan moitas cousas en moitos ámbitos e, bueno, eu vivino acompañado por este proceso que eu non elixín e que estivo aí comigo, non? Eu penso que desde o primeiro momento, desde o momento que me teñen e saio á rúa, pois é moi importante notar o apoio de moitas persoas, non? Lembro a miña prima que estaba ali, estaba estudando no instituto ela e colleu un bus desde Arzúa e foi hasta Santiago para esperarme a que saíra dos xugados. Tamén lembro un amigo meu, un ano, que vio a recollerme este Coruña en coche eh, para que lle fora a, a contra os meus pais que estaba saindo na, na televisión e para mí non escoller así, así de sorpresa, non? Sentir toda esa rede que se crea, non? E que te acompaña, pois fai, fai non facer moito máis doado e darlle un sentido a todo, non? O sentido ese de que, bueno, tes unha rede que te apoia, hai xente que se moviliza, que ve que é injusto eso, non? Que ten un sentido máis profundo que vai alén de ti, E despois, pois, por exemplo, houve momentos claves, momentos moi claves, como o momento no que bueno, a, a tua abogada te confirma que o proceso siga adiante contra ti, non? E co que facer, non? E, por exemplo, apoio a miña parella, a hora de, de iniciar a campaña a antirrepresiva, o apoio de moitas amizades da universidade que leva tempo sin ver, o apoio dun entorno e unha base social e que tenda a súa man, que dá o seu esforzo e dedica o seu tempo para logralos lanzar e facer actos en diferentes puntos do país, etc. Pois para min, bueno, axúdame a vivilo desde un xeito positivo e así é como afronto. Dun xeito positivo, intentando fixarme no aprendizaxe nas, e nos, nas ensinanzas que ten todo isto, a verdad. Os Sapoconchos criu. Calimera rompendo a incomunicación. Un outro xeito de informar. quan a escolaris del codi obert, visibles a ferir, impressores 3D Sintonízate. este reportaje de Eles no se arrepienten amparados por la ley Mordaza. E También eh, queríamos falar, e hemos podido falar con, con Antía, que es una de Las personas que pertenece al colectivo de Chema Absolución, un colectivo creado para, para dar apoyo a, esta causa y para que Chema note que no que está solo. Eh, Antía os comentaba un poco las impresiones a, a porta do, eh, ben, estamos ahora con Antía, eh, de grupo de apoyo de Chema Absolución. Eh, bueno, queríamos que comentáramos un poco como, como está vivendo toda, toda a situación hoxe de, do, do xuicio, e eh, que esperades tamén, como se desenvolva? E... Eh. Pois nada, a situación é complicada, é unha petición moi alta por parte de Fiscalía, son 4 anos e medio, eh, a situación estamos la vivindo, pois bueno, con medo de que de que finalmente consigan o que queren, pero bueno, con moita coraxe, con moita con moito valor, xa que consideramos que tanto que fixo o compañeiro Chama como todas as persoas que nos manifestamos aquel día eh, foi mi necesario eh, non ten nada de, de delictivo nin de criminalizable e eh, bueno, o que aspiramos é a, a unha absolución sin, sin dúbidas a concentración de hoxe foi unha concentración moi numerosa eh, vímolo de maneira moi positiva todo o apoio que estamos conseguindo a respecto desta causa judicial en xeral a respecto do dereito a a ocupación frente da especulación inmobiliaria e, e nada, esperamos que salgan que salga tanto o compañeiro como o equipo de abogadas con boas vibracións, con, con unha, bueno, unha visión positiva do, do transcurso do xuizo, a pesar de que consideramos, sabemos que é claramente unha montaxe policial. E vemos que a, a noción de veracidade, a noción de xustiza, pérdense no medio dos intereses eh, pois dunha serie de, de, de élites policiais e sobre todo da protección dos eh, agresores do compañeiro Chama que foron os policías nacionais. A máis iso, no? eu penso que, eh, que tamén no? es, es como eh, a, a política esa de, de, de, do desgaste, no? porque es, es moito tempo, es, falamos de, de un rapaz mo, mo, moi xoven, onte sigue sendo moi, moi, moi, mo novo, é dicir, de, pero bueno, hemos visto entrar con, con, con fortaleza e con, non? Que eso está moi ben, pensamos. Sí, sí, el tamén ten o, o apoio de todo o seu entorno, non só do grupo de, de amizades e, eh, e eh, coñecidas, sino tamén da propia familia, e por iso precisamente, pola, pola pouca, polo pouco rigor das, acu, das acusacións. Eh, sí, pasaron máis de 4 anos, 4 anos e medio desde que desde que foi a manifestación. Estamos falando de que foi en maio de 2017. Eh, é claro, a intención é por unha parte o desgaste non só da persoa que está neste caso enxuizada, que tamén, pero sobre todo enfocada a todas as persoas que que nos mobilizamos políticamente, que somos vítimas de abusos policiais, porque non será nin a primeira vez nin a última. Eh, que que se produzca un abuso como o que se produceu con el, unhas neglixencias tan graves eh, como foi a negación da asistencia sanitaria está moito tempo, moitas horas despois. Eh, entendemos que tamén o que se persigue é eh, eh, non só criminalizar a protesta social, non só amedrentar eh, as persoas que se encontran activas políticamente, sino amedrentar aquelas que sofren abusos policiais para que non o denuncien, porque claro. Ah. lembremos que Chama denunciou a, aos antidisturbios que el o deixaron inconsciente. Entón, o, o, cando vemos un caso como este, tan esperpéntico e tan pouco realista, hai no que entender dentro do marco de que esta persoa denunciou policías, por tanto, pois eso. Sí, porque además por, por, por, por decirlo muy entre aspas, es decir, eh, pero por como sucedió a causa, en un momento determinado eh, Shema podía haber, no, siendo exagerado, realista, eh, morir. morrer, eh, entonces sí que se hubiera levantado todo el mundo, ¿no? Pero destacar eso, ¿no? Porque que tú comentabas, también comentaba él el, el, día, ¿no? De, es que yo estaba Eh, o sea, físicamente mellado totalmente decir, uh -huh. y a policía hasta que ya no vio que no no no no, no llevo a, a ningún hospital ni Sí, o sea, a negación non só foi que el sufreu unha agresión fora dos protocolos que os propios policías teñen establecidos para as cargas, porque foi, bueno, saímolo, foi unha agresión na cabeza, sino que ademais se, se omiteu o deber de, de socorro. E iso por parte dun civil é moi importante, pero por parte dunha autoridade indo é máis. Por iso que a, ah, os, os corpos represivos están moi, moi cuestionados na súa actuación. E daí entendemos que e demais é iso. Chema nun inicio estaba desma, estaba inconsciente. Os policías non podían saber se si estaba aturdido, golpeado ou se si estaba moito máis grave. Podería ter sido o caso. Houve eh, viandantes que eran, neste caso coincideu que eran médicos que quixeron intentar axudalo e non llo permitiron reduciron tamén os viandantes iso é grave eh, eh, bueno, iso, que ao final tardaron unha hora e pico en, en, en ate, ou dúas horas, non me acordo en leválo para o hospital e podería ter tido consecuencias moi graves para a saúde de Chema Pues esperemos que, siga realmente la, absolución, ¿no? Porque, porque eso también vemos, ¿no? Es decir, como ante un acto totalmente pacífico, la gente está, eh, pues ¿no? Que ellos también imponen esa, esa medida sí. ¿no? Es decir, de, poner 11, eh, 12 policías diante, de, que si te ficas eh, intentar, ¿no? No, por aquí no puedes sí, continuar sí, sí. un poco con esa estrategia do, do de que también hay que mostrarla, es decir, no, no, es que estemos inventando nada, no, no, están esa idea, esa idea, sí, sí. Pues nada, vamos, pues a creo gracias. sí, sí, vamos ir graciñas, eh. nada. no quiere morir, cantaba la gente de Lisca en este Sermos. También eh, hoy escoltamos antes a, la gente de, de y también a la gente de, aquí de Arribia con ese tema en Compostela y también la, la Techo Rosso. Eh, ben, queríamos, y antes escoltábamos, hemos escoltado también a Agora Antía, también los aplausos va de la gente cuando cuando chema saía do, do juicio que como ya, ya hemos dicho eh, se, se suspendió por, por causas técnicas, dicen, dicen eles y de, de justicia, lo que se anomena justicia. Eh, estamos intentando eh, a lo largo de la semana tener una entrevista con, con la abogada de, de Chema, bueno, para un poco también, ¿no? Que aclarar cómo está la situación, ¿no? de este este, a, aplazamento. Eh, queríamos escoltar eh, una entrevista que o compañero Daniel Seiso de, de de Nueva Revolución, de un medio digital que, se anomena nuevarevolución.es, eh, fizo a os eh, aos dos eh, produtores e, eh, creadores de, del documental que escoltábamos antes de Eles, eles no, no se arrepende a verdad que, que moi interesante o que, o que contan ou tamén a, as preguntas de, de, de Daniel Seixo a que agradecemos eh, esta entrevista Como explicaría o que lle sucedeu a, a Chema Naya a una persona que se achega a este caso a través de, esta entrevista? Yo diría que el caso de Chema, o más bien la historia de Chema, es la historia de un joven de 19 años que estaba estudiando ciencias políticas y que un día, pues, eh, nada, por las redes sociales conoce que va a haber una manifestación y como pues, una persona normal va a una manifestación, nosotros ¿eh? de hecho yo estaba, eh, Es lo que yo tuve más suerte, por así decirlo. Y nada, eh, a una manifestación, eh, hay unas cargas policiales, corre de las cargas policiales y un antidisturbios le da un, golpe en la cabeza, le deja inconsciente. A partir de ahí se suceden una serie de, cuestiones, de presiones de la policía, que acaban con un auto policial que le lleva a una condena de cuatro, una petición de condena por parte de la Fiscalía de cuatro años y medio de cárcel para, bueno, pues para protegerse las espaldas de, y hacer que la víctima sea el culpable. Y supongo que, a la hora de hacer este documental y a lo largo de las horas que, le habéis dedicado, habéis encontrado eh, contradicciones en, la versión policial, en todo el proceso. No sé qué, qué podíais destacar eh, en estos momentos después de haber realizado todo ese trabajo. A ver, sí. Eh, siempre hemos tenido muy claro cuáles son las contradicciones de la policía. Eh, primero porque nosotros dos eh, estudiamos con Chema. o sea, sabemos todos de Chema. Es nuestro amigo directamente, ¿no? Entonces, lo supimos, siempre todos desde un primer momento cómo había actuado la policía, desde lo que pasó en, en el... tanto que le dejaron inconsciente, tanto las amenazas en el furgón policial, lo de la ambulancia, que no dejan pasar ambulancia cuando, bueno, pues, había quedado inconsciente. Eh, lo del calabozo. ya, que en el furgón cuando se despierta empieza a amenazar, cuando está ya en el hospital, pues tanto a él como a la médica haciendo presiones constantes, todo para agilizar todo el proceso, que se va a cometer algún error y poder imponer su relato sobre todo esto. Al final es eso, la palabra del policía va a valer más que todas las pruebas que pueda haber, porque de la manifestación, Chema cae en la primera carga, en la que hay, por creo que era Galicia contra eh, pues un vídeo bastante <laughs> detallado de todo cómo fue la primera carga y cómo se ve que al final Chema <laughs> simplemente corrió, recibió un golpe y quedó inconsciente. De hecho, eh, eh, mayores de lo que se le acusaba le intentaron meter, lo dice también en el, intentaron meter unos, unos desórdenes, y desórdenes y tal, pero que ya se tiró abajo desde el primer momento porque, se sabes, Chema a los cinco, a los cinco minutos de tal y hay llamadas y hay y, pruebas muy claras de que es imposible que, haya participado en los desórdenes posteriores. Entonces, ya eso es bastante indicativo de todo lo demás. Si ya intentan meterle más cosas a mayores con pruebas falsas, pues... Y de hecho es que la, la cuestión de los desórdenes, los daños públicos, eh, por así decirlo, la hora en la que se suponía que había cometido tales delitos o infracciones, eh, es una hora en la que ya habían llamado a la ambulancia, ya estaba en el furgón, un despropósito. Supongo que, ahora mismo, con todo el debate que está habiendo sobre la ley Bordaza, también os hace reflexionar, especialmente con esa palabra policial que parece que es como una especie de ley divina, que parece que basta para juzgar y condenar a las personas. Completamente. De hecho, hablando con Chema, eh, lo que me comentaba es que un proceso como este, si se dan otras circunstancias en las que eh, a raíz de un golpe pues eh, hubiese un juicio por la categoría de las pruebas, hubiera decaído al primer momento. Pero como el juicio empieza con un auto policial y la fiscalía tiene sobre, como base un auto policial, a la policía actualmente siempre ha sido así, pero para la ley más se le presupone una veracidad sobrehumana, por así decirlo, eh, pues eh, claro, eh, sigue un juicio pues de una forma completamente injusta, de una forma que pueden hacer la vida. Dan, igual, dan, igual, las pruebas, dan igual los testimonios, dan igual las imágenes, solo importa la palabra. Creo que, es importante también reflexionar sobre esto, que, es una persona como cualquiera de nosotros, que puede ser una persona que estudia, tiene sus amistades y a lo que se está enfrentando es realmente a cortarle <laughs> una parte muy importante de su vida. Y no sé en, qué momento ante esto decidís realizar este documental para denunciar la situación y para llamar la atención sobre, sobre el caso que le está afectando a Chema. Han pasado cinco años. Estos eh, casi cinco años. Se produce en 2017, en mediados de 2017 y estamos a finales de, finales de 2021. Nosotros siempre estuvimos al tanto de, que había pasado eso, pero eh, aunque... Sí, yo, pues yo, por ejemplo, tampoco tenía tanta información de que este proceso estaba siendo, estaba a, este, estas alturas, o sea, a este nivel tan, tan tal y que tema estaba tan jodido. Yo, siendo su amigo, pues quise aportar mi, grano de arena eh, para ayudarle y juntarme con, gente que sabía que, era muy válida como lo he oído, eh, para, intentar ayudarle de la mejor forma posible. Podemos haber sido cualquiera. <laughs> en esa situación podemos haber sido cualquiera. Podría haber sido él, podría haber sido yo, un desconocido creo que es, que algo importante reseñarlo porque que no piense la gente que nos está escuchando que se trata de una manifestación especialmente violenta, ni de algo organizado para poner en jaca las fuerzas policiales de Santiago Compostela, es una manifestación en, en, apoyo a las personas que iban a ser desalojadas de un centro social ocupado, en la que participaron, como vosotros decís, vosotros mismos, muchos estudiantes, y que cualquier persona que se encontraba por allí, incluso sin acudir a la manifestación, sabemos que podría haber sido esta cabeza de turco que, solemos contemplar en este tipo de procesos, por desgracia, muy habituales en el Estado español y por parte de, las fuerzas represivas del Estado. Y no sé cómo definiríais la, movilización, la respuesta social, eh, para, de apoyo a Chema. No sé si estáis viendo que, realmente hay fuerza en las calles, eh, el apoyo en los diferentes medios, incluso partidos, asociaciones, no sé cómo lo, describiríais. Yo me siento un poco como un impostor hablando de ello, porque creo que es el propio Chema que, quien debería de, Por lo que hemos estado hablando con Chema, yo diría que está muy contento, está contentísimo, de hecho lo comentan en el, en mental, porque mm, se ha visto que gente que no que no mm, veía desde hace muchísimo tiempo, gente desconocida para él de todo tipo, ya sea de diferentes ideologías, digamos, más eh, diferentes ideologías, eh, gente, pues, diferentes colectivos eh, se acercaban a él, le tendían la mano y buscaban, pues, ayudarle de la forma que pudiesen. Eh, entre otras cosas recaudando esos 4.000 euros que, le van a, pedir, a permitir pagar eh, la responsabilidad civil que se le pide eh, como una buena seña de, a la hora de afrontar el juicio y, muchas más cosas. Realmente Chema sí que nos ha comentado infinidad de veces que, todo esto le ha servido como un aprendizaje, que esto pues lo toma de la forma mejor posible, pero que eso es gracias a muchísima gente, tanto, ya, te, ya te digo, desde eh, gente que por los círculos ideológicos podrían estar más interesadas en este tipo de temas, o gente como amistades, eh, familia, su propia pareja, que le han ayudado muchísimo desde un primer momento y que se han preocupado. Yo lo que veo en este tipo de cosas es el apoyo social, es algo que te hace seguir hacia, adelante, ¿sabes? Verte solo ante esta sentencia, ante esta acusación, puede llevar a, a dejarte ir, a decir, bueno, pues tendré que asumir lo que me pidan, aunque sea mentira, pero yo creo que es eso, el apoyo de la gente, de familiares, desconocidos, es lo que te hace decir, pues no, o sea, no, no voy a rendirme, voy a seguir luchando por lo que es justo y porque yo no he hecho nada. No he hecho, eh, bueno, se llama no hijo nada ese día y hay que luchar por la verdad. yo creo que es eso. el apoyo social es lo que te hace seguir adelante. De hecho, ha sido muy bonito y, yo creo que nosotros también nos hemos dado un poco cuenta de eso porque a raíz de hacer este, este bueno, este, dar este pequeñito grano de arena por nuestra parte, eh, a nosotros nos ha acercado, a mí ha pasado muchísimo gente que en ningún momento pensabas que, que le podría interesar un tema así, preocupadísima, angustiada, diciendo, ¿cómo es posible que pase? <laughs> Mi propia madre. Y, después, claro, cuando ves que la gente se preocupa y, tal, pues entiendes más aún que Chema, pues toma decisiones como la de no pactar con la fiscalía. No, él no va a pactar con la fiscalía porque él está convencido y es lo que, lo que quiere transmitir, que él es plenamente inocente y que no va a aceptar eh, que le, metan nada por, por, algo que no ha hecho. Y, claro, es, muy bonito y también es muy cruel, muy duro, muy justo. Os transmito que, que, sí que es cierto que, bueno, he compartido mucho este, este documental estos días, eh, mi propia pareja, amigos cercanos que, que, bueno, no conocían de primera mano este caso y, y la verdad es que le rompo un poco ese, relato de, bueno, si no haces nada, no te pasa nada. Pues no. <laughs> si no haces nada, por desgracia, son muchos los casos en los que sí que pasa algo y el de Chema quizá es el más reciente y uno de los más sangrantes porque, como decíais, es una persona que ha resultado agredida en, una manifestación, a la que han impedido que la ambulancia le pudiera atender y a la que le están pidiendo una, pena de prisión que, que, que no es una broma. Como decimos, eh, la parte económica, eso pues puede ser dura, pero una pena de prisión a una, a una persona joven, a una persona que está arrancando su vida, literalmente es, brutal. Y no sé, ese título de Ellos no se arrepienten, ¿cómo se os ocurre? ¿A qué, a qué surge ese, ese título? Muy llamativo y con mucha fuerza. Siempre que hay un caso como este, que a un chaval que le, intentan poner de terrorista para arriba, siempre se centra todo mucho en si el chaval o si las víctimas de este tipo de agresiones pues, se arrepienten. Siempre se el tema. Te arrepientes de haber hecho una manifestación, te arrepientes de haber protestado por eso, te arrepientes de haber, no sé, defendido en lo que tú creías, pero nunca se hace la pregunta si es la policía la que se arrepiente de ese tipo de cosas. Te cargué una manifestación en la que no hacía falta cargar, además de una manera bastante violenta, como se ve en todas las imágenes, y de luego, además de, vale, dejas en a este chaval, niegas atención sanitaria y aún por encima luego para cubrirte las espaldas porque has actuado mal, intentas que se vaya cuatro años y medio de prisión, pues... Yo creo que es un título que dice bastante sobre, sobre quién es Chema, ¿no? Porque no es solo el, el, decir, yo no me puedo arrepentir porque yo no he hecho nada, sino eh, decir, vale, y ellos se arrepienten. Es decir, em, dice mucho con cómo eh, Chema lo está afrontando, no, eh, no permitiendo que el peso, ese peso de los cinco años de espera, ese peso de que te pueden joder la vida, te aplaste, sino el decir, no solo no voy a permitir que me aplaste, sino que me voy a, eh, no me vais a callar, no, no, no voy a dejar de decir lo que pienso, que yo, porque yo no he hecho nada y, yo voy a seguir pues diciendo lo que se tiene que decir, que es que yo no me tengo que arrepentir, en ningún momento me puedo arrepentir, y si alguien se tiene que arrepentir aquí son ellos. No solo es que le quedan cuatro años y medio de... me lleva cinco años con esto encima, con ese nubarrón constantemente encima de... No soy capaz de ponerme en su situación, pero no sé, ver, tener que estudiar, trabajar e intentar planificar tu futuro con siempre el nubarrón encima de igual. Es, casi, es casi igual de malo la espera y todo que la condena posterior. Y me imagino que, tendréis pensado seguir todo, todo este proceso, me imagino que la, defensa de, de Chema en la calle sigue muy de cerca el proceso, no tiene pensado rendirse, no sé si tenéis algo planeado a corto plazo, si queréis difundir este documental de alguna manera más especial, si, no sé, en lo que se os pueda ayudar, desde aquí os doy la, ventana para que... Para nosotros lo principal es, este documental es simplemente para intentar que la historia de Chema llegue a más gente. intentar que, no sé, como tú decías, o como yo decía, de amigos que no conocen el tema, mi propia madre que no conocía el tema, y, ven esto y dicen, joder, pues una injusticia, este, este pues es, es, lo que queremos transmitir, no queremos nada más, o sea, no, nos importa, mientras este mensaje llegue, a nosotros es lo importante. Dar a entender que el papel de un documental, o el papel que nosotros intentamos desarrollar, eh, era contradictorio, sino al revés, complementario, de intentar que el papel, del, el papel militante se sumase al papel de eh, pues un medio comunicativo que expresara con la mayor facilidad y con la mayor eh, capacidad de entender eh, y empatizar con el caso de Chemo. Que te quedes con qué es lo importante, qué es lo que ha pasado y por qué es necesario movilizarse con esa gente que ya se está movilizando. yo creo que la, la manifestación Corbeña, la verdad, yo también salí muy contento de ella porque se veía gente joven, gente mayor, como decís, gente de diferentes perfiles ideológicos la gente que se acercaba al ver esa, multitud en la calle y preguntaba por el caso, pues en cuanto se lo explicabas un poco, se sorprendía y se sorprendía enseguida. como decís, el trabajo militante es muy importante y creo, después de ver este documental, que es una herramienta muy precisa, eh, yo animo a todo el mundo a que, a que lo comparta. De verdad, como decís, las redes, pues es importante salir a la calle, pero también es importante hacer ese trabajo de redes, que la gente lo vea, lo comparta Espero que también los centros sociales del país y de fuera lo compartan porque a mí me recordaba mucho, salvando las, distancias, gente con la que también he tenido oportunidad de, entrevistar a, la gente de Alsasu, que es que es un, un gigante, constante encima, algo totalmente injusto, que, no soporta ningún análisis medianamente serio, pero como vimos un estado en el que las fuerzas represivas tienen el favor político y, judicial, parece que la palabra de, un policía que le ha dado una, un porrazo a un chaval y que simplemente quiere lavarse las manos es suficiente para, para montar todo lo que, lo que estamos viendo. Y ya para, para terminar, no sé qué, reflexión sacaríais de, todo este proceso y sobre todo si, si seguís confiando en, que Chema pueda conseguir la, absolución y, en que exista ese, ese empuje que creo que es lo que va a ser muy necesario, el empuje de, las calles y, de la militancia para, arrancarles la absolución, porque creo que todos <laughs> estamos, somos conscientes de que no la van a dar de buen agrado. Yo creo que la reflexión o lo que, lo que me ha permitido vivir este documental a mí, personalmente, ha sido eh, vivir más de cerca, porque al final, Chema eh, mi amigo, he estado con él muchísimas veces, pero al final con, para este documental he estado con él únicamente para esto. Entonces, el únicamente estar a esto me ha permitido eh, ver eh, una faceta, una forma de afrontar eh, un problema muy jodido, que además te viene dado, no tiene nada que ver con, contigo, porque él no ha hecho nada de la mejor forma posible. Y con, no solo, eh, no, solo no resignándose, sino tomando una, energía, con eh, un agradecimiento continuo a quien la ayuda, con, una actividad constante, intentando, eh, entendiendo que, no es algo que únicamente tenga que ver con él, sino con, que le puede pasar a todo el mundo, porque al final... Y le pasa no a únicos. Y que, <clears throat> hasta el último momento va a luchar, va a decir lo que piensa, va a intentar ayudar a que todos tomemos conciencia de lo que pase y, esa, esa, actitud, esa forma de, afrontarlo, me ha parecido algo bestial que yo me llevo para siempre. Y, y, a raíz de eso, pues el tema de si creo que puede ser absuelto, es que sí, claro que creo que puede ser absuelto. Por mi parte creo que puede ser absuelto. Eh, porque también detrás de cada lucha hay, hay una buena semilla de esperanza que, que, hay que alimentar y que hay que, por la que hay que luchar y que eh, incluso en las situaciones más jodidas, como en el caso de Chema, pues, pues siempre está ahí y tomar ejemplo de ello para seguir, seguir luchando. Eso por mi parte, no sé qué piensas tú. O sea, yo para intentar, no sé, dar una versión más, más personal y un poco de inspiración que, que me ha dado el propio tema, porque yo eh, fui retomando la relación con él desde que dejé Santiago y tal. La verdad es que hemos, tenido varias eh, videollamadas en las que no solo se hablaba de esto, sino somos compañeros, eh, somos compañeros, amigos, hacemos bromas y tal. Y a mí verlo, o sea, yo ya digo, yo no soy capaz de ponerme en su situación, y verlo aún haciendo bromas, sonriendo con nosotros y llevando su vida hacia adelante, importar lo que pueda pasar el lunes, muy jodido el tema, seguir para adelante sin rendirse, pues a mí es la principal reflexión que saco. Lo del juicio yo soy más tajante. <laughs> es que no es cuestión de que lo que debería o debería o lo que pueda pueda no pasar. O sea, Chema no ha hecho nada. Chema no, debería ni haber juicio. Chema <laughs> debería haber sido, no, debería haber tirado para adelante ni, ni la acusación policial ni nada. O sea, Chema no ha hecho nada. Chema tiene que ser absuelto y ningún otro resultado me va a parecer bien si no es la total absolución. Una reducción de condena para que no entre la cárcel que es lo que siempre se hace al final en este tipo de cosas. No te quitamos, te reducimos la condena y un tienes que celebrar que luego <laughs> te saltas un stop, <laughs> te puedo meter en la cárcel el resto total. O sea, para mí la total solución es el único resultado que podré aceptar. 100% de acuerdo, completamente. Coincido y, y espero que también tome nota quien, deba de tomarlo y reflexione para que se cambie el marco legal que permite que estas cosas sucedan. No tengamos que dentro de unos años volver a, encontrarnos con esta serie de, nombres y situaciones que lamentablemente en, Galicia también nos, nos suenan mucho. ¡Sí, Sapoconchos Crew. triste, que venga ven alegre chalevo, llevará la vida triste, que venga ven alegre chalevo.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 De, en este caso, ¿no? De cómo se puede construir toda, toda un, montaje policial para, para eso, para al final acabar eh, pretendiendo pretendendo amedentrar eh, a, los movimientos sociales a que, que toma rúas exixindo auto, dos espacios, eh, eh a política real, ¿no? política horizontal que ninguén, que de los que se dicen partidos democráticos eh, practica. Eh, bueno, eh, por, por, eso también es muy importante ¿no? el, el dar este apoyo a, a la causa de Chema eh, tamén como outras causas que, que están pendentes en o todo Estado español, ¿no? Es decir, como la xente da Asamblea Feminista de Valencia que, que se enfrenta a un total de máis de 20 años e máis de, de, de 60.000 euros de, de denuncias ou a xente aquí mismo do, de, de movimentos da, da independencia, Juana Rivas e tantas e tantas persoas Eh, e ven Tamén decir que que chema a la salida do do xuicio e, eh, bueno, pois pues eso, que quería un pouco agradecer a la xente o que o que estiveran aí e, eh, tamén explicar un pouco o que había sucedido. A policía non se presentou aquí, quiso declarar o videoconferencia, eso imposibilitou pois, presentarnos unha prova, entonces, bueno, esa guerra desgasta un pouco, non? Así que temos que agardar hasta 1 de marzo entonces bueno, a disfrutar todo o mundo das festas e a seguir na rúa e buscando todo isto, nada máis. Moitas gracias por esperar, porque disfrutéis do día e isto está concluído e nos seguimos vendo nas rúas e eso, o 1 de marzo aquí volveremos a estar. Un abrazo e grazas outra vez. raparigas Para ti recén chegada ao mundo Para as despertas Para as que ollan o mundo querendo ver Para as presas Para as que non son donas do seu corpo Para as maltratadas para as que están lonxe das persoas amadas, para as que están preto, para as que son explotadas, para que berren libremente, para que berremos, para que bailen, para que sonrían, para que soñen, para que loiten, para ti e para min, para Lucía, para Marga, para Axe, para Cesárea, Eva, Didi, Mara, Marta, Pil, Belén, Dori, Arancha, Radio Calimera. Radio Calimera. Calimera. Radio Calimera. Escoitamos a, a Chema, ¿no? En esta cuando se ha ido de esta de juicio este que se ha, que se ha suspendido ven eh, eh, vamos a estar atentas eh, para este 1 de marzo y vamos a seguir mostrando todos los acontecimientos que, que rodean este tema en no dejar de, o, dar apoyo a, a rapaz, ¿no? a, a Chema Naya porque a la, a la larga acaba sendo eh, una, una mostra moi importante de que, de que xuntas podemos enfrentar todo, ¿no? En eso tamén é, é importante. Importante tamén non, non olvidar unha lacra, unha lacra que realmente Isa sí que é unha unha gran pandemia de, de hai moito, moitísimos anos, moití, moitísimos séculos, como é la, la violencia machista, os asesinatos machistas, en menos de los últimos 10 días eh, van ya, eh, las cifras dan, a veces pueden insensibilizarnos, pero, pero esperamos que no, porque falamos ya de, cuatro mujeres muertas, mortas asesinadas eh, un, bebé. posiblemente también, porque ya estamos con el tema de la presunción, hay tres causos más de do asesinatos de, de que non, non se sabe todavía, pero moi, moi posible de tamén de, de violencia de violencia machista, de asesinatos machistas por el simple feito do, do ser mulleres en moitos lugares os martes eh, esto martes eh, se ha convocado entre as 8 e as 9 ou as 9 e as 10 dependendo de a cita eh, manifestaciones para decir que queso, como ya se hizo el 25N, que, que están, que estamos fartas y que, ya está bien, ¿no? Ya está bien de, de, una vez, porque esta sí que es una pandemia y parece que no para esto no hay vacuna, no hay remedio, eh, es necesario que acaben ya todas estas estas moites. De verdad que, que tomemos las rúas siempre. somos Temo la terra e o mare eh. Tamén temos os caciques Que non fan máis que arrugar Tamén eh. temos os caciques Que non fan máis que arrugar eh. Sei que somos terroristas Dou la justiza pedire En as cadeas do mundo Os corruptos han vivire En as cadeas do mundo Os corruptos han vivire revogadas. Para as mutuas tampouco existen e derivannos a Seguridade Social, coa perda de ingresos mensuais que iso supón, o que significa que vemos obrigadas a seguir traballando aínda que sexa mal e arrastro. Deixamos alma, corazón e espalda no noso traballo e polos nosos usuarios. Usuarios que en moitos casos utilízanos como sirvientes ou equipadoras. A lei obriga-nos a a ter unha titulación, A nosa función é coidar do dependente, non ir para casa para as familias, deixando de un lado que de verdade nos necesitan, incumprindo deste xeito o objetivo principal da lei de dependencia, a atención sociosanitaria. Sufrimos agresións físicas e psicolóxicas, ademais de acoso sexual e non só por parte con persoas con demencia ou outra psicopatología, senón por parte de familiares. As empresas limítanse a cambiar de sociosanitaria sen tomar outras medidas para a protección das traballadoras, mentras os concellos miran para outro lado o que convirte estos abusos en un acoso silencioso. Fomos o segundo sector máis infectado tras os sanitarios, sendo personal de primeira línea, esenciais nos nomearon, tendo que asear, cargar, traballando pel con pel, ou dando alimentos sin que houbera distancia desplazándonos en transporte público, sen medidas de protección os primeiros meses, e despois, en moitos casos, con dúas máscaras que nos fixeron chegar as empresas para 15 días, a saber da que, de que xa no primeiro servizo esas máscaras se humedecen e xa non valen para nada. Así fomos de fogar en fogar, e non houve auditoría nunha das traballadoras ou, ou persoas usuarias contagiadas. aprobar un real decreto onde se nos exclúe as traballadoras do SAP da baixa laboral como accidente de traballo o contagio por COVID. Por todas estas humillacións pedimos responsabilidades ao Goberno Central por non ser, por non ser que se promulgan lei que con o noso traballo, por non ser que garanta unhas condicións e salarios dignos e aplicados, e avalar o manifesto polo cuarto milenio de Medellín nova dependencia. Medidas esenciais e necesarias tanto para traballadoras como para familiares e persoas usuarias. Ao Goberno da Xunta e aos gobernos municipais, as vosas xestións neste eido baseanse na caridade ás persoas que atendemos e non na justiza social. Onde está o censo de persoas que viven solas de máis de 65 anos? Estímase que son unhas 300.000 E as estrategias pasan pola creación do teléfono da edade ou no fomento de voluntariado para acompañantes, sen ter en conta a profesionalidade e deste xeito impedindo que se creen novos postos de traballo. Dende que se solicita a lei de dependencia ata que a persoa é atendida no seu fogar, estímase, según os datos recollidos polo Sistema de Autonomía e Atención a Dependencia, en xaneiro de 2021, unha media de 342 días. Son datos oficiais, pero non son reais. Non sabemos que son moitos máis. Tanto uns como outros, retribuídes e engrosades os beneficios destos chiringuitos. Empresas multiservizos, explotadoras e traballadoras que pagades cos nosos impostos, privatizando uns servicios onde o primeiro paso vai ser a perda de dereitos para sociosanitarias e encarecendo o coste de atención ás persoas dependentes. E porque para os gobernos municipais e para a xunta Non somos máis que persoal de limpeza. Non valorades nin a nosa profesionalidade, respetades o noso traballo. Por lo tanto, pedimos colaboración aos diferentes partidos políticos. Tomade conciencia desta situación. Reunirvos coas traballadoras deste servizo en cada municipio para coñecer, apoiar e tratar de facer que os servicios sexan público en cada territorio. É responsabilidade vosa que estes servicios muden e melloren. Os cuidados non poden ser negocio. De vos depende dunha meirante parte. Pedimos colaboración tamén os movimentos sindicais. A función prioritaria é a defensa dos intereses da clase obreira. Haberá que facer autoanálise e preguntarse o porqué da baixa afiliación que existe no noso sector. A comunicación e a defensa dos nosos intereses teñen que ser puntos básicos para mellorar, plasmando nun convenio as peticións deste conxunto de traballadoras. Algúns destes sindicatos van se sentar na mesa negociadora, o abandonar. Falade coas traballadoras, pero non só coas vosas afiliadas ou coas delegadas. Falade con calquera de nós, escoitade as nosas demandas, escoitade as nosas reclamacións. Falade con elas e con nós para saber cal é a realidade do noso traballo. Ten en conta algúns dos puntos que tires ter que negociar na mesa. Pedimos unos salarios dignos, Pedimos a eliminación das bolsas de horas. Pedimos as xornadas totais. E non, non esquezades, estamos falando da lei de dependencia, non da lei da limpeza. E xa para rematar un mensaxe para todas as compañeiras. As queixas non son efectivas, as denuncias sí. Denuncias que poden facerse de maneira anónima ou que poden xestionarse desde os sindicatos, aínda que non todos traballan como deberían. Temos que organizarnos e deixar os medos, os silencios e a aceptación das de nós para non voltar a tocar fondo. A unidade ten que prevalecer sobre as diferenzas. Pedimos unión e ter como meta un objetivo común, dignificación e respeto á nosa, a nosa profesión. Que nós somos esenciais, así nos nomearon, non nos confinaron. Axudamos a tirar do carro deste país con, mosto, con moito esforzo físico e emocional. Tenemos que seguir loitando e presionando, e cada vez seremos máis fortes, facendo frente aos explotadores e defendendo os nosos intereses. E para vós, compañeiras, nin fadas nin princesas, nin anxos nin heroínas, sociosanitarias dos coidados, exigindo justiza e respeto polo noso traballo. Nunca esquezade que soa son invisibles, pero xuntas somos invencibles. Gracias a todos e cada un de vos, porque agora sabemos que non estamos soas na loita. Gracias a todos. Rompendo a incomunicación. Un outro xeito de informar. Radio Calimera, a Radio Libra. Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. Sentanfe. Radio Calimera. Alternativa. Hoy estábamos a la cantante, a Gala Jazmín en, Esto es lo que nos mueve, una reivindicación de, de las mujeres, de, los cuidados y de, las, y de la atención sanitaria en, residencias, en casas particulares, que están sin, la mayoría sin, contratos, sin tener derechos, sin tener eh, posibilidad de tener una baja, de una cotización, de un paro. Y eso, eso sí que es también verdadero maltrato y hay que denunciarlo, como así también lo denunciaban este domingo desde, desde SAF Galicia, donde se convocó una concentración en, Compostela de, la plaza de, la Alameda, que acabó en, en praterías con alrededor de 500 personas, 500 eh, personas aproximadamente reclamando por eso, eh, como ven, leía o o manifesto de reivindicaciones la, vocera de, SAF Galicia, eh, destacando que, que se son negocios no, son cuidados, eh, que por, por un convenio digno, stop ya, ¿no? Stop ya la privatización. Eh, por eso los servicios de, deben, de, cuidados deben ser públicos, porque si no, moita gente se va, se va a quedarse en poder tener estos servicios tan esenciales eh, e eh, a máis eh, o acaban tamén sofrindo as, as traballadoras como con poseso, no? con, con maltratos, con xornadas eh, de, de máis de 12 14 obras cando non son internas, de non tener contratos, como ya decíamos, de, eh, de, eh, de despois estar sen seguridade social, eh, sen se poder estar de baixa, eh, bueno, pois iso que, que fai falta ya, eh, eh, vamos a intentar darle tamén seguimento a este tema ya que o, consideramos muy importante y bueno, ainda antes de, acabar el programa de hoxe, bueno, vamos a, a a esta milonga que no milonga de aquí que como ven presenta la propia SES. Pues eso, es una milonga feta en galego e eh, como ela es galega e es de aquí, pois la milonga se llama Milonga de aquí. Deixamos entonces. Eh, esta canción é do Chan, é da xente, da terra, e chamase... Bueno, xa dixen, o día que compuxen a canción, ajotei toda a inspiración na letra. Había que poñer título, era unha milonja, estaba en galego, escribira eu e puxenlle Milonja de aquí. Con aire fresco de mar Curo feridas e loitos Que sexan poucas ou moitos É necesario sanar E vendo o mundo rodar Dando tumbos de vencido Dou por perdido, perdido E recollo que quedou E co que me queda vou Seguindo meu percorrido Para seguir camiñando fago noite na esperanza Apoio-me nas lembranzas e alimento-me de sons E nutro-me das cancións que dan cores esta existencia Evitando a disidencia dun obrigado vivir Que me fan chorar e rir Que me instalan na insurxencia E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado E cabo do silenciado cantar quero con paixón Ca queren ca emoción da que non pretende nada máis Que seguir namorada mentras que de corazón Aspiro a soñar esperta para facer máis levadeiro Este treito traizoeiro que garda unha fin incerta E cantar a gorxa aberta e deseñar utopías Para encher de luz os días en que o sol non me sorrí En que non te teño a ti para inspirarme melodías Y así seguiré rimando, no me dio do bombardeo, emulando canso reo, reconvertido en poeta, que tengo fora por meta, e eh, tengo dentro valeiro, un ollar sempre tristeiro, e o pensamento no ar, onde vou ao meu cantar, onde non hai cartereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, E cabo do silenciado cantar quero con paixón ca querencia que emoción Da que non pretende nada máis Que seguir enamorada Mentras que de corazón invocando a redención neste recuncho do mundo Faise o meu cantar profundo comadra en ultramar Coro faise o meu cantar ao saberme secundada Ainda sendo a bandeirada dos que as levan de perder Por vosé que eu vei morrer sentíndome acompañada En a liberdade aureado melódico elemento Bailar risa co lamento e o cego co soñador Co paria co gañador e o oh rebelde co castrado Que co sentir mutilado Ignora lo que eu sei Por el que eu berrarei Para velo liberado Como di? E eh, quero bailar o ritmo do que vive ilusionado E eh, cabo do silenciado cantar quero con paixón Da querencia que emoción Da que non pretende nada máis Que seguir namorada Mientras quede el corazón Que quero bailar o ritmo do que vive ilusionado E cabo do silenciado cantar quero con paixón Ca querece que emoción Da que non pretende nada máis Que seguir namorada Mientras quede el corazón Os Sapoconchos criu Emisora Calimera. Pirata. Calimera. Después de escoltar a ses estamos escuchando ahora este Red Crayola burning the Flames, eh, que es el nombre de, la película que este martes desde el Club de do Cine de aquí de Radio Calimera podéis disfrutar a partir de las, de 10 de la noche, estáis todas convidadas. Eh, una película con la que se acaba el año fílmico en el centro eh, Dosar, en la Casa de Peixe, aquí en, Enrique, en Curros Enrique número 28. Eh, todas quedadas invitadas, la verdad que una película muy interesante con una versión eh, feminista donde también la, la radio es muy, muy protagonista. Eh, como no, también queremos invitaros a todas porque no, hemos dicho, pero claro, este, este fin de semana eh, se celebró la, la festa hortera de, la Calimera. Eh, queremos, la verdad, que, dar las, gracias muy, muy especialmente pues, a toda la, gente que lo, que lo hizo posible, a la gente de los idus, a la gente de Dabadabadá, a la gente de, de Radio Olvido, a, a Lu, a la parte técnica, a la gente que vino de, la mítica y la antigua eh, Radio Calimera, a los grupos, el grupo eh, de relleno, eh, también a, TC Costello con su acordeón, a toda la gente que estuvo en la organización, como María, como Sheila, como Roy, como tantas otras personas que, que hicieron posible, también como, como Alfon que permitió que que la, la festa y los programas eh, poderán en, en streaming en, en, todo a galaxia mundial eh, e la verdad que que muy interesante muy e muy agradecidas no queríamos irnos en este agradecimiento e, e, que vamos a continuar ahí seguro, ¿no? De, recordar eh, esto que estáis escoltado de fondo es una escena de, de in the, in Flames, la, la película que, que se, se, emitirá este martes aquí en el centro en el centro de la casa en el centro Alto auto de la casa de Occasion. Os Sapoconchos criu. Desaparecer polo fondo do mar un anaco de pan e doado E brincar e brincar entre as redes do ar Agochar a cabeza e logo berrar e doado E doado el año 2019 cuando la gente, dos amigos de un músico, dos músicos, eh, tiraban en las redes sociales, en, dentro de, su disco Todo Mede eh, pues este he doado. Eh, ¿Por qué falamos de él? Porque el músico ourensano Jaime Mateo, que perteneció tanto a los amigos dos músicos como a Sonoro Machín, pues falleció este pasado domingo a los 41 años de edad. Eh, bueno, aparte de, los amigos de los músicos y Sonoro Machine, también estuvo en Emilio Os Indígenas. Eh, bueno, y ha sido, pues a pesar de la segua juventud, eh, ha sido producido por, por un infarto. Y bueno, desde aquí queríamos tener este pequeño recordatorio tanto para él, para Jaime Mateo, como para todas las amistades y sobre todo para, la familia. De verdad que, un abrazo muy, muy fuerte. Eh, oye, nos vamos a ir con el sonoro machín. Este, así se construye una bomba desde esa, esa parte ¿no? que tenía el sonoro de Itene, el sonoro de, de Machine de, de reivindicación de hacer eh, música muy conectada a la gente, al povo. De verdad que Chema, absolución, un abrazo para la familia de Jaime Mateo y a ustedes, de verdad, eh, graciñas por la escoita. deixarte na rúa Poden botarte do curro sen ningunha razón Poden facerche vivir nunha lista de espera Baixo presión Poden erguer grandes muros e non hai fronteiras Poden probar que o culpable sempre es ti Poden pechar a tua boca con leis e panfletos para no te oír perdas Poden matarte de fame coa pistola na man Poden sair do lameiro no que nos meteron sen sen ensuciar Poden mandarte pra guerra ou enviarcha pra casa E venear a tua vida e non deixarte finar poden pisar en morder en matar a se sexa para medrar Así, así, así, así se construye una bomba Así, así, así, así se construye una bomba Así, así, así, así se construye una bomba desconxeito es que estoy un peno peito rachando coa prisión. Sinte a onda expansiva a energía energía Con fuerza e ilusión Con fuerza e ilusión Con fuerza e ilusión Así, así, así, así se construye una bomba Así, así, así, así se construe unha bomba. Así, así, así, así se construe unha bomba. Así, así, así, así se construe unha bomba. Así, así, así, así se construe unha bomba. Os Sapoconchos, dende as ruínas da histórica Radio Calimera, en Santiago de Compostela, capital do novo Reino Democrático Galego. Radio Calimera. Para ti e para min. Chao مرحبا بكم. Buenos días a todos bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. día. Nos seguimos viendo en las y eso. un de marzo aquí volveremos a estar. Un abrazo gracias otra vez.